Paldies Čaņam Milijam. Un eh, tagad es došu vārdu šīs, eh, šī nama saimniekam, teicumu Samuēlam. Labvakar! Šodien sāks misijas diena. Man ir prieks, ka tas ir otrais vai trešais čak. Templī. Treša reize. Un cik es saprotu, ka visiem patīk būt šeit, un man arī prieks, ka visas dienā notiek mūsu templi, tāpēc, ka templis bija 85, 6 gadu atpakaļ, un bija tāda vizija, ka no šo templi būs daudz, daudz, daudz visas darbas. Ne tikai Latvijā, bet arī aiz Latviju. Es domāju, ka visi, visi tie, kā atnāc pirmā reizi, jūs maini jūsu domām, jums vēlēšanām uz citas. Vienreiz divas mammas atnāca kliniku, polikliniku. Ja? Viena mamma atnāca ar mazu bērnu, varbūt pusotru gadu, un otra mamma Viņi abi divi sēdēja tur koridorā, tāpēc, ka viņi vajag būt pie ārsta. Un tā mazais Jānis atnāca pie tā otra māmiņa, kam ir lielais vēders, viņa devīta mēneša stāvoklī un skatās māmu uz vēderi. Šādi, un tu māmu. Un pēkšņi viņš prasa kāpēc ir tik liels vēders? Tā māma paskatīja, tad Jānim acis ir. Tāpēc, ka man ir tur bērniņš. Viņš atkal atnāca pie tam māmiem. Viņš nesaprot, kāpēc tam tur bērniņš ir. Un tas māte Jānis atkal prasa, vai tā tur ir labs bērniņš? Mums ir, protams, labs, ļoti labs bērns. Un tas Jānis prasīja, kāpēc tu viņu apēdi? Viņš nesaprot. Bet ko es gribu teikt? Tur bērns bija tad, kad vēl neviens neredzēja. Tad, kad tā mama bija stāvoklī viens mēnesis un divi mēnesis, neviens neredzēja. Bet pat 9 mēneši arī maza Jānis redzēja, ka tur kaut ko tur ir var redzēt. Es domāju, tas par šeit, par konferenci. Ziniet, jūs atnāc pirmā reize visas dienas konferenci. Un es domāju, ka jūs varat dabūt šeit kādu slimību. Slimību, lai būtu misionēri. Ziniet, misionēri vienmēr uh, latviski es nezinu, ka pat Tāpēc, ka mēs, kā misionāri, braucam uz citu valsti un dabūt slimību. Bet ļoti labi slimība, tas ir misionāri slimība. Es negribu varu palikt tā, kā es esmu. Un es gribu novērt jums visiem, lai pēc no šodienas uz nākošo misiju konferenci var redzēt kādu no jums, arī mazais Jānis kā jūs ir stāvokli komisija. Jūs mainās, jūs runājat, jūs domājat, jūs var stāstāt par misiju, tāpēc, ka jūs gribat darīt to, ka Dievs mums aicināja. Viens misionērs arī teica par to, ka viņa Dievs sūtīja uz Latviju. Un atnāca kāds cilvēks no viena draudzē un teica, kā tev Dievs sūtīja? Viņš teica, nu kā vienkāršies, lūdzu Dievu, un Dievi man pateica, brālis uz Latviju. Un ko? Es teicu, es viņiem prasīju, kur tu man gribi sūtīt, es gribu ēkt. Jūs man lūdzat ārē, man arī Dievs var sūtīt. Viņš teica, nē, nē, mēs negribam tā lūdzēt, tāpēc kā mēs negribam nekur iet. mēs gribam palikt savā draudu, mēs gribam palikt savā mājā un tā. Bet, ziniet, kā jūs gribat, ziniet, Ah, não passava nada para nada escrito. Né? Isso é o Deus. Deus é advert. És grebo por tu, por tu mano, suti. És grebo dar to, por tu grebo. És deixa grebo por tava roca. Фонзене напишем из конференции. Mi smo rekli da še je Deus mine. Ne treba patiti spaliti. Much time, Chuck and ka viņš brāl šeit un dara šeit, lai mudinātu. Šeit tikai tiek atbrauc, bet vietie cilvēki, kā no Latvijas mēs varam sūtīt jauni misionēri. Lai Dievs svētī šitas trīs dienas. Paldies jums, ka šeit.